Fraseologiajoi in Esperanto. Tria parto. Du tri. Plur elementetso. Iam Charles Bailly, 1909, regardis plur elementetson uno el la definae criterioi de fraseologiajo. Li scribis rilate la exteran formon che unité fraseologic, fraseologia unuo, Percepteblas interalie pro tio qu'un grup è composé de plusieurs mots separés par l'écritur. grupo konsistas el pluraj vortoj apartigitaj per la skribo. Ankaŭ nuntempe ni difinas frazoologiaĵon ĝenerale kiel plurelementan unuon. Diference de simplaj kaj kompleksaj lesemoj. gi consistas el du au plurae vortformoi grafeme DIVIDITAE. Applicado de tio criterio, povas causi problemon en lingvo quio havas tiel flexeblan vortformadon ciel esperanto. Quelc foie mal facilas distingo, char existas concurae script manieroi. Shainas al mi legitime decidi en tiovi casoi sur base de lingvo uso tiel mi enordigas vole ne vole en frasologion, char la plei multo da miai exemploi montras tion plur elementan structuron. Vole ne vole au vole ne vole. Cae vole ne vole presenta scrip varianton de tio formo. Male, foie foie, ne esas rigardata parto de frasologio char la formo foi foie dominas en mia corpuso. Malgrau tioi problemoi, mi volas persisti pri la criterio de plur elementetso anco pro la practica motivo che necessas ia maniere limigi la stud objecton. Pro tio, en cada de tio ci contribuajo, ni nur volas occupigi pri unuoi qui havas minimum vortgrupa in structuroen gis ostulo cae frit pisulo estas jes esprim povai cae idiomai, sed temas pri cunmetajoi, unu vorta lexemoi, cui devas obei la regulon de vortformado. Du quar, stabilezzo. Per sia stabilezzo, tio estas la fixita strukturo cae enhavo, fraseologiajo differenzas de libera vortgruppo, gi estas storita en la memoro de parolanto in tio stabiligita formo cae usatas cil preta unuo. Tamen montrigas che tiu criterio estes relativa. Abundas fraseologiae variantoi en esperanto. Tiuin ni povas subdividi al tri gruppoi. Structurae variantoi, lexicae variantoi, cae fraseologiae synonimoi du quar uno. Structurae variantoi. La fraseologiagioi in tiu ci gruppo montras morfologiaen cae syntaxaen shangigioin ce unuopae elementoi. Cefae differenzoi rilatas al a. Elisio de substantiva finajo. Mano en mano, man en mano. De tempo al tempo, de temp al tempo. Bo. Usado de preposizioi. Oculo por oculo. Dento por dento. Oculo pro oculo. Dento pro dento. Ludi con io quil cato per cun muso. Zo. Elisio de articolo. De la verto gis la plando de verto displando ne shovu la nason in fremdan vason ne shovu nason in fremdan vason do nombro alia et tempo alia moroi alia tempo alia moroi la cubo es sagetita la cubo es sagetita e Reflexivezzo de verbo Froti la manoin. Froti si ein manoin. Froti al si la manoin. Shiri la haroin. Shiri si ein haroin. Shiri al si la haroin.